Mama, mama, pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na eh. Paalam ka muna. Mama, mama, pwede bang magtanong? Eh, ang ka na naman eh.